faksa do faksa. U emisiji Od faksa do faksa predstavljamo ponovno Umjetničku akademiju u Osijeku. Akademija je svojim dosadašnjim radom razvila prepoznatljivost i približila umjetnička područja kako studentima u Osijeku, tako i ostalim studentima koji su kroz različite projekte i radionice sudjelovali u njezinom radu. Više o akademiji govori dekanica Helena Sablić-Tomić. Umjetnička akademija iz Osijeka prvu generaciju studenata upisala je akademske godine 2004-2005. godine e, u sva tri smjera. Dakle, vi ste spomenuli glumu i lutkarstvo, mi smo upisali tada i studente na likovnu kulturu i studente na e, glazbenu umjetnost. Dakle, na studij pjevanja, klavira i glazbene pedagogije. I kroz ovih 13 e, generacija, naravno da smo razvijali i nove smjerove, pa danas možemo reći da imamo nekoliko nekoliko smjerova koji su prvi u Hrvatskoj i u ovom našem širem regionalnom okruženju. Kao što smo prije tih 13 godina bili prvi sa lutkarstvom, tako smo sada prvi sa studijom e, tambura i tamburaškog umjeća Nismo prvi e, po kompoziciji, teoriji glazbe i gitari, ali smo zato prvi e, na studiju likovne umjetnosti smo pokrenuli diplomski sveučilišni studij ilustracije. Dakle, ilustracija lutkar i tambure, e, to su oni smjerovi koji se mogu studirati isključivo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Uh, koliko zapravo se smjerovi razlikuju jedan od drugih? Imaju li nekakve opće kolegije koje svi studenti slušaju pa onda naknadno zapravo odabiru svoju specijalizaciju ili prilikom upisa na akademiju odmah idem na likovni ili nekakav drugi Osijek? U principu smo mi umjetnička akademija, što ja volim reći, tri u jedan. Dakle, to su tri autonomne umjetnosti koje bi trebale ovaj, riješiti problem e, umjetničkog izričaja iz prostora glazbe, likovnosti i kazališta ne samo u gradu Osijeku, već kažem svi oni koji dolaze ovdje mogu nekako e, na taj način studirati, dakle autonomno. Mi pokušavamo raditi zajedničke e, umjetničke interdisciplinarne projekte, pa smo na primjer radili jedan musical o Barunu Trenku, drugi smo radili o Eugenu Savojskom, na kojemu smo uključili sva tri odsjeka koji su među međusobno komunicirali, radili e, tekst, radili scenografiju, kostimografiju, vizualno rješenje predstave, pjevalo se, glumilo se, lutke su bile na sceni. Dakle, to su projekti koje možemo raditi zajedno. Ali onaj tko upiše e, kazalište, on se isključivo od početka do kraja e, bavi kazalištem. E, koji su nekako, nekakvi najzanimljiviji kolegi kada govorimo o kazalištu, likovnosti, onda i ovim novim smjerovima, što zapravo nekako najviše interesira studente? Pa, na primjer, atraktivni smjerovi koje nisam spomenula sad u ovom prvom e, obraćanju su smjerovi koje e, e, se mogu slušati na odsjeku za primijenjenu umjetnost. Dakle, to su smjerovi scenografije, kostimografije i lutkarske tehnologije. Dakle, naši glumci su u istom trenutku i lutkari. to je prva stvar. Druga stvar, oni na, uče izrađivati lutke. To, to su, dakle, lutkarski tehnolozi i sada upravo kanimo pokrenuti lutkarsku režiju. Dakle, ona ko se zaljubi, na primjer, u lutku, može na našoj akademiji, na različitim odsjecima, dobiti sve ono što je bitno ako bi se bavio lutkom kroz svoj život. Dakle, može glumiti, može e, režirati lutkarske predstave, može ih i izrađivati. To je, to je dakle jedan specifikum i mi pokušavamo u stvari studente vezati i za našu instituciju i za profesiju. Ne da svaštare, već da im mi otvaramo niz različitih sadržaja koji se međusobno dopunjuju, a kojim će vjerojatno za buduće za e, poslove dobro poslužiti. E, akademija svakako od svojih i programa i aktivnosti odskače od, ja bih rekla, ovih regularnih fakulteta Naravno da neću uspoređivati sa jednom ekonomijom, poljoprivredom ili nekakvim drugim, ali način rada nije klasični eks katedra sa studentima, zapravo ovaj jedan interaktivni oblik učenja, koliko zapravo akademija pruža mogućnosti i izvan vaših prostora za nekakve druge suradnje ili već lagano onako ulaženje u, u prostor budućih e, stručnjaka u svom području. Pa evo ga, upravo na današnji dan, dakle 18.10. E, smo dobili dopusnicu e, za izvođenje svih naših programa dopustiti smo dobili dvije i pete godine. E, to znači da mi od tada pokušavamo biti prepoznatljivi u široj zajednici, bez obzira je li to riječ o nekim kazališnim institucijama, galerijama, e, koncertnim dvoranama, što potvrđuje, dakle kad sam danas namjerno, danas su nam, e, nam je dan otvorenih vrata gdje smo otvoreni za sve koji su zainteresirani se educirati o našim sadržajima, odnosno vidjeti što mi radimo radimo, dakle od 7 do 77 godina. I evo ga, tu su ispred akademije autobusi sa djecom iz e, osnovnih škola, dolaze nam srednjoškolci, e, imamo dobru suradnju i sa e, vrtićima koji žele gledati naše lutkarske kazališne predstave, a treća dob je ona koja najviše je uključena u naše radionice likovne kulture. Dakle, mi smo zaista pokušali biti onaj nukleus iz koje kreću različiti sadržaji što prema profesionalnom jednom e, obliku umjetničkog izražavanja, e, e, što prema onim dijelovima umjetnosti koja može biti dio slobodnog vremena svakog od nas. Znamo da je nekakva praksa upisivanja na akademiju jedna procedura od nekoliko dana koju zovemo prijemni ispit. Za razliku od drugih fakulteta zapravo je akademija specifična i posebna po tome. Koliko koliko je zapravo to uspješno i koliko eh, je to nekakva eh, filtracija studenata eh, pri upisu onako da nas, da nas nekako aha možda ja ipak nisam za to. Treba li možda prijemni ispit na nekim drugim fakultetima na takav način? Pa mi smo praksa je pokazala da vi možete imati sjajan uspjeh u srednjoj školi, ali da niste talentirani za neko, neki posao koji biste baš željeli raditi. Prema tome, ovi ispiti prijemni koji traju tjedan dana, gdje mi u stvari vidimo je li e, e, budući naš student, odnosno e, srednjoškolac, je li on u stvari umjetnički dovoljno kreativan da bi mogao udovoljiti ono jednom standardu koji mi ovdje pokušavamo držati. Ja vjerujem da je ovakav način individualnog rada sa svim zainteresiranima i praktičnoga sigurno onaj poticaj da možda i ostale institucije uvedu jedan razgovor da vide u stvari kako razmišlja osoba osoba koja će svoj život posvetiti, na primjer, književnosti, medicini, e, e, ekonomiji ili pravu. Dakle, svi mi nešto želimo, ali često se u praksi događa da e, ono što E, e, naša e, ljubav želi da to naša mogućnost ne može ispoštovati. Akademija, koliko znam, da i podršku srednjoškolcima upravo kroz nekakav, nekakav, kroz dramski studio koji može biti svojevrsna onako početnička ovaj, priča u upisu na akademiju. Koliko traje dramski studio u kojem vremenskom pa, periodu? Svi naši programi cjeloživotnog učenja, a ima ih dvadesetak, su u stvari namijenjeni budućim studentima, dakle bez obzira kojega odsjeka i mi kroz te radionice e, pokušavamo i kroz dramski studio, kroz glazbeni studio, likovne e, radionice pokušavamo ih pripremiti za e, razredbeni ispit. I oni već ovdje shvate jesu li, imaju li mogućnost ili nemaju. Tako da i ta neka predpriča, dakle u stvari danas je popularno reći razvijanje publike, mi, mi ćemo reći razvijanje pozitivnog odnosa prema interesu studiranja, je ono što zaista pokazuje se kao jako dobro. Kolika je upisna kvota na svim smjerovima? Pa kreće se od e, e, dvoje troje na klavir i pjevanje, preko pet, šest na ne znam tamburu i e, ne znam, glumu do 14-15 na likovni i glazbenu pedagogiju i smjerove primjenjene umjetnosti. Dakle, nama su e, kvote od 3 e, studenta do 15 studenata, s obzirom da je ovdje riječ isključivo o individualnom radu i da zaista naši studenti sa svojim asistentima i profesorima provode dosta vremena i e, zbog toga su te skupine male i svatko dođe u prostor direktne komunikacije sa svima onima kojima treba komunicirati. Često kad razgovaramo sa studentima sa akademije, onda uglavnom kažu joj nabavit ću si madrac pa ću ostati spavat na akademiji. To je zaista i tako ovdje e, od 9 do 9 zapravo se radi. Pa, pa, u stvari oni ovdje imaju, e, tako je oblikovan e, studij, dosta ima praktičnog rada. Oni imaju ovdje svoje atelje, imaju svoje klavire, imaju svoje pozornice i oni zaista moraju i, i učiti na akademiji. Dakle, ne mogu, jer nema E, nemaju svi studenti e, klaver kod kuće. Prema tome onda i mi omogućujemo da, da ovdje vježbaju. E, gluma se radi obično u klasi, dakle u godini koju je upisala, e, onda njih deset mora biti zajedno ovdje jer oni tako uče. Dakle, ovdje nema toliko e, ono štrebanja i učenja po noći kod kuće, koliko ima e, praktičnog rada i koliko se oni upravo e, zadržavaju na akademiji jer su e, dobri uvjeti da taj praktični rad ovdje mogu realizirati. Koliko zapravo ima studenata koji su izvan Osijeka? Vjerujem da ih ima puno s obzirom na specifičnosti akademije. Pa ima jedno 20% studenata iz, izvan Osijeka, ima nekih 10% iz širog regionalnog okruženja. E, mi smo u principu e, zadovoljni kada nam dođu oni koji nisu primarno vezani za Osijek, onda znamo da e, će u drugim sredinama sigurno oni djelovati marketinški pa će doći još netko. Ali što je bitno? Bitno je da praksa koja je vezana uz Zavod za zapošljavanje pokazuje kako naših 90% studenata radi. Prema tome, mi e, zaista mislimo da su onda e, e, dobro imati malo studenata, dobre programe vjerojatno realiziramo i očito još tržište nije toliko zasićeno kao što se misli umjetnicima i da oni ipak mogu naći svoje mjesto pod suncem. nekako kad govorimo o akademiji, meni prvo padne na pamet gluma jer je možda nekako najpoznatije i po tome. Koliko zapravo studenata koje je akademija iznjedrila, a možemo ih nazvati uspješnima, koje viđamo u tom nekakvom umjetničkom prostoru? Pa, sad ovako gledate, ako govorimo o glumi, eh, onda samo otvorite ove naše popularne hrvatske sapunice i vjerojatno u svakoj sapunici će se baš, eh, barem pronaći jedan do dva naša studenta. Eh, kada odete u Rijeku, kazalište Lutaka Rijeka, tamo je 70% naših studenata. E, Vinkovačko kazalište također, Split, Zadar e, e, isto. Kada odete u glazbene škole, To su naši studenti. U osnovnim i srednjim školama likovni predaju opet naši studenti. Dakle, od neke šire vidljivosti, jer sapunica je najvidljivija, do one jedne praktične vidljivosti gdje zaista ti naši studenti se dobro rade sa onima s kojima trebaju raditi i ostvaruju dobre rezultate. Ehm, naravno, ne možemo pričati samo o akademiji, a da ne spomenemo i nekakvu, ja bih rekla, umjetničku scenu grada Osijeka, koja vjerujem da su vas mnogi pitali o tome i da imate svoje nekakvo drugačije mišljenje, ali koliko zapravo evo studenti akademije sudjeluju nakon završetka e, akademije u kreiranju nekakvih drugih umjetničkih programa u gradu Osijeku? Pa, e, ja bih rekla izvan institucionalne. Da. Dakle, mene najviše raduje kada dođu naši bivši studenti i kažu, čujte, mi smo pokrenuli e, udrugu, poduzeće, umjetničku organizaciju, nešto što je vezano za umjetnost i mi sad želimo s vama potpisati sporazum o suradnji kako bismo radili zajedničke projekte. Mi koji smo bili vaši bivši studenti i vi koji nam možete pomoći logistički. Mi dakle uvijek to podržavamo. E, čini mi se da su oni vidljivi izvan Osijeka. Osijek ima jedan klasičan hendikep što se tiče umjetnosti i kulture ovaj, nekako e, e, nema dovoljno senzibiliteta za e, kulturna zbivanja. Ja ne kažem da nema kulturnih zbivanja, ja kažem da nema dovoljno senzibiliteta, jer na primjer mi deset godina se borimo i želimo oplemeniti sadržajima prostor Barutane, koja bi bila izanredna druga scena ili treća scena u gradu, bez obzira je li riječ o likovnim, kazališnim ili glazbenim sadržajima ima, no nikako da e, završimo priču uvijek je počnemo pričati, uvijek se dogovorimo, uvijek napišemo projekt i on završi u ladici, jer kod nas se iz trena u tren mijenja osoba s kojom pričate i mi tu priču ne možemo završiti. Dakle, e, naši studenti su djelatni u Karlovcu, na primjer, evo ga, to je sjajan primjer kako oni koji su došli studirati na akademiju, dakle to su e, e, glumci iz Karlovca, oni su pokrenuli scenu u Zorin domu, povlače svoje kolege sa godine i mi smo zaista u Karlovcu pokorili Karlovac e, sa našim studentima. Oni tamo rade, stalno su zaposleni, e, zaljubljuju se, već imamo jednu prvu bebu akademije e, upravo vezanu za kazalište u Karlovcu. U Varaždinu je slična situacija. Kažem, Rijeka također. Prema tome, postoji mogućnost e, najmanje te naše energije izvan institucije koja je vidljiva je osječka kulturna scena. Naši studenti se ne daju, Eh, i tijekom studiranja i poslije, ali kažem Osijek nekako je uspavan grad. <laughs> Da, nekako kad govorimo o uspavanosti grada onda ne tako davno završenu priču spominjem EPK gdje je Osijek bio jedan od kandidata i vjerujem da su vaši programi bili uvršteni u programe eh, eh, priča o vezane uz EPK. Nažalost, EPK je otišao u rijeku ili na sreću, nije važno. 2020. godina se spominje kao godina nečega što će se svašta nešto novo dogoditi u svim područjima e, ovdje u gradu. Mislite li da do 2020. bi mogli ovaj, ostvariti neke od ciljeva koje su bile u toj strategiji Evropske prijestolnice kulture? Ne mislim. Što akademija planira u sljedećih, recimo, možda u ovoj akademskoj godini ili negdje u bliže budućnosti? Pa rekla sam već da nas zanima E, lutkarska režija, zanima nas i kazališna režija, zanima nas jedan e, medijski centar, dakle studio koji bi bio primarno vezan za sve učilište na način da bi naši studenti u suradnji sa ostalim studentima imali prostor audiovizualnog e, sadržaja gdje bi mogli oblikovati svoje radio emisije, svoju televiziju, raditi neke tonske zapise, dakle to nam treba jer u principu bez medija ne možemo funkcionirati i to je prostor jednog marketinga kako institucijama, tako sve tako studentima i gradu u stvari. Tako da to su nam neke ideje, e, naravno nemamo dovoljno prostora, tražimo još prostora i i tako dalje, nemamo koncertnu dvoranu. Dakle, imamo sad više ovako e, organizacijsko-tehničkih e, e, problema kako sve ono što smo si zamislili realizirati i kako studentima još više omogućiti da se dobro osjećaju u prostoru grada, sveučilišta i na akademije. Od akademske 2016-2017. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku pokrenut je postdiplomski specijalistički studij kreativne terapije. Prvi i jedini studij takvog tipa u Hrvatskoj, ali i regiji. Inicijativu za osnivanje ovog studija pokrenuli su Umjetnička akademija u Osijeku i Medicinski fakultet u Osijeku. Dakle, to je riječ o specijalističkom postdiplomskom studiju e, kreativnih terapija. To znači da e, taj e, studij u stvari specijalizacija to može opisati netko koji je već završio e, jedan visokoškolski program. Mogu ga opisati e, glumci, dakle umjetničko područje, mogu ga opisati liječnici, mogu ga opisati humanističke i društvene znanosti uz neke razlike ispita. Taj studij kreativnih terapija nema u Hrvatskoj, ima ga izvan E, e, to je jedna ovako specifična priča kako umjetnost može pomoći u svakodnevnom poboljšanju života, bez obzira je li riječ e, o osobama motoričkih ili kognitivnih poremećaja, kao i onih koji imaju nekih osobnih frustracija ili se nalaze na nekim rehabilitacijama ili u zatvoru ili jednostavno žele kroz umjetnost nekako doći, malo se smiriti i usporiti tempo. Zašto kreativne terapije? Zato što smo mi napravili taj studij kroz smjerove likovni, glazbeni, e, drama i pokret. Dakle, kreativna energija je na sva tri smjera, četiri u stvari. I potom smo specifični e, s obzirom da osim što radimo sa medicinskim fakultetom, potpisali smo niz sporazuma o suradnji sa našim e, nastavnim bazama koje su u stvari radionice gdje se nalaze naši klijenti a oni se nalaze u domovima umirovljenika, u, pri zdravstvenim institucijama, e, udruge koje se, se bave sa e, djecom, s nekim poremećajima ili s odraslim, potpuno je svejedno. Dakle, e, praksa je ta da mi onda idemo tamo ono što su naši polaznici ovdje teorijski i polupraktično naučili, onda se ide primjenjivati to konkretno na teren. kažemo, u Hrvatskoj toga studija još nema i mi smo jedina institucija institucija koja je ovlaštena i za priznavanje e, inozemnih certifikata e, terapeuta umjetničkih e, dolaze kod nas, moraju položiti neke ispite razlike i mi, mi im onda dajemo certifikat da mogu raditi to što su, na primjer, u Londonu, New Yorku ili Berlinu oslušali. Nakon četverosemestralnog ili dvogodišnjih pogađanja ovog studija, polaznici, ovisno o izabranom smjeru, stječu kvalifikaciju sveučilišnog specijalista art terapije, sveučilišnog specijalista terapije pokreta i plesa, sveučilišnog specijalista muzikoterapije ili sveučilišnog specijalista dramaterapije. To je nešto zaista, zaista novo, to je spoj e, e, medicine i, i ovaj, naših umjetničkih, umjetničke akademije ovaj, koja, koja evo zaživljuje kao spoj e, zapravo plus terapija i zapravo kroz broj naravno je, je onda i kreativna terapija. Bez medicine nema umjetničkog, a bez umjetničkog nema ni medicine da bi, da bi bili zapravo e, terapeut I to je velika, velika čast zapravo od, od američkog e, George Washington University, na, njihovi profesori koji su nas uzeli, našu akademiju u Osijeku su uzeli kao podršku. E, oni inače svake godine imaju e, podršku nekom, nekom fakultetu u svijetu. Mislim da, da ne kažem krivo, nisam sigurna, ali mislim da je to, da je recimo Osijek, Abu Dhabi i ne znam da li je, da li je, da li je Kina u pitanju. Znači da je to velika čast zapravo da, da imamo stvarno, stvarno stručnjake art terapije e, koji će nam biti ovaj, na našem studiju. Postoji nekoliko definicija art terapije. Jedna kaže da je to psihoterapija koja objedinjuje stvaranje vizualne umjetnosti kao što su slikanje ili kiparstvo u svrhu razumijevanja i izražavanja osjećaja. Druga definira art ili umjetničku terapiju kao upotrebu slikarstva, kiparstva i ostalih kreativnih formi izražavanja u tretmanu osoba s emotivnim problemima, ali naglašava da je učinkovita i kod zdravih ljudi koje žele razvijati kreativnost i unaprijediti osobni rast i razvoj. Na tržištu rada postoji izrazita potreba za ovakvom vrstom profesije, ne samo zbog brojnih populacija potrebitih, nego i zato što psihološki pritisci aktualne svakodnevice navode i ostatak građanstva na pomoć u obliku iznimno učinkovite art terapije. O potrebi za ovakvom vrstom profesije ponajviše govori činjenica da je s Umjetničkom akademijom i Medicinskim fakultetom ugovor o suradnji potpisalo već desetak institucija i udruge iz Osijeka i Đakova. Po uspješnom završetku studija, studenti postdiplomskog specijalističkog studija kreativne terapije osposobljeni su za samostalan profesionalni angažman u primjeri različitih oblika umjetnosti kao što su likovna, glazbena, ples i drama u terapijske svrhe baziranih na principima glavnih psihoterapijskih pravaca i na načelima humanističke i razvojne psihologije te kognitivno-bihevioralnih tehnika pri radu s različitim populacijama. Studenti će biti osposobljeni za rad sa zdravom i bolesnom populacijom, što uključuje rad s djecom i adolescentima sa psihičkim tegobama, delikvenskom populacijom, različitim dijagnostičkim kategorijama psihičkih i ili tjelesnih poremećaja, s oboljelima od onkoloških bolesti i tako dalje. Ono što pokretanje ovog studija čini iznimno važnim jest činjenica da se praksa kreativne terapije u Hrvatskoj do sada uglavnom provodila na volonterskoj bazi, dok se službena potvrda za profesionalnu verifikaciju ovakve vrste djelatnosti uglavnom morala stjecati školovanjem u inozemstvu. Slušali ste emisiju Od faksa do faksa. Emisiju uredila Mirna Šmita, tonski realizirao Robert Pavelić. Do sljedećeg faksa i do slušanja.